Düzeltmek. ıslah etmek, ara bulmak. La hayra fi kesirin min necvahum. allah Teala şöyle buyuruyor Nisa suresinde. Onların konuştukları konuşmalarda, kendi aralarında konuştukları konuşmalarda çoğunda hayır yoktur. Yani insanların konuştuğu konular, sohbetler, Hayırsız genel manada hayrın olmadığı boş şeyler. İlla men emara bi sadaka kim sadaka emretmeyi söyler. Ev ma'rufin yahut ma'ruf iyilik yapmayı ister söyler. Ev islahin beynen nas yahut insanlar arasında ıslah, ara buluculuk yaparsa bunlar müstesna. Bunların konuşmaları nedir diyor Aleyhisselatü Vesselam? Hayırdır. Ama bunların dışındaki konuşmalar nedir arkadaşlar? Hayır değil. Boştur yani. Diğer bir ayette ve sulhu hayır. Allah bana diyor ki sulh barış nedir? Hayırdır. Hemen bu ayetin devamında diyor ki Allah Teala ve uhdiratil enfusu şuh. Nefislerde ne vardır diyor? Bencillik, kendini beğenmişlik, kıskançlık, cimrilik vardır. Yani diyor ki ilim ehli, barış isteyen bir insan, ıslah isteyen bir insan ne yapmayacak arkadaşlar? Bazı menfaatlerini öne sürmeyecek. Rencil olmayacak. Bazı şeylerden de çıkarlarından da ne yapacak? Vazgeçecek. Şayet vazgeçmezse ne olmaz? sulh olmaz, anlaşma olmaz. Diğer ayette Enfal suresinde Allah Teala buyuruyor ki "Fettakullah ve aslihu zate beynukum." Allah'tan sakının, takvalı olun. "Ve aslihu zate beynukum." Aralarınızı birbirinizin arasını, kardeşlerinizin arasını ne yapın? Düzeltin. Hucurat suresinde de Allah Teala buyuruyor ki "İnnemel mu'minûne ehva." Müminler kardeştir. "Fe aslihu beyne ahavaykum." Kardeşlerinizin arasını ne yapın? ıslah edin. Birinci hadisimiz Ebu Hurayra radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kullu sulâmâ minennâs aleyhi sadaka. İnsanda bulunan her eklem, her mafsal için bir ne vardır? İnsanın vermesi gereken bir sadaka vardır. Kullu yevmin tetluva fihi şems. Güneşin her doğduğu gün. Yani her gün bir insanın vücudundaki eklemler kadar sadaka vermesi gerekiyor arkadaşlar. Ta'dilu beynel isneyni sadaka. İki kişinin arasında adaletli olarak hükmetmen, onların arasını düzeltmen nedir? Sadakadır. Yani sadaka deyince aklınızda sadece param var, gideyim fakirlere vereyim, değil. وَتُعِينُ الرَّجُلَ ف۪ي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا Bir adamı arabasına, aracına bineğine, binitine binmesi için yardım ederek onu bineğine, binitine bindirmem bir sadakadır diyor. اَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ sadaka. Yahut aracına, binitine, arabasına onun eşyasını kaldırıp koyman bir sadakadır. وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ sadaka. Güzel söz sadakadır diyor. Yani sen kardeşini görüyorsun, ona güzel söz söylüyorsun, tebessüm ediyorsun, bir güzel söz söylüyorsun. Bu nedir? Bir sadakadır. وَبِكُلُّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا اِلَى الصَّلَاةِ sadaka. Namaza giderken atmış olduğun her adım nedir arkadaşlar? Bir sadakadır. Ve tumitul eza anit tariki sadaka. Ondan önce namaza giderken atmış olduğun arkadaşlar adımda toplam üç tane fazilet var. Yani camiye giderken sen her adımında çok büyük ecirlere, çok büyük mükafatlara nail olursun. Ama bunun farkında değilsin. Birincisi sadaka. Her adımın camiye giderken atmış olduğun her adım bir sadaka. Diğeri allah Teala atmış olduğun her adımla senin dereceni ne yapıyor? Yükseltiyor. İkinci mükafat da bu. Üçüncü mükafat her atmış olduğun adımla senden bir günahını siliyor. Bazı rivayetlerde arkadaşlar sadece camiye giderken değil, camiden dönerken, evine dönerken de atmış olduğun adımlar birer mükafat. Yani gitmen ve dönmen Allah'ın sana vermiş olduğu büyük bir ganimet, fazilet. وَتُمِيتُ الْاَذَا عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقًا yoldaki taşı, yoldaki insanlara eziyet veren, daha genel manada. İnsanlara zarar veren şeyleri kaldırman bir sadakadır. Yani insanları yolunun üzerinde olan bir şeyi, bir engeli kaldırman nedir? Diğer sadakadır. Evet. Bu hadisle birlikte kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah bu babın hadislerini bitiririz. Ondan sonra önümüzdeki hafta yine diğer baptan devam ederiz.